littafi na ɗaya. Wanda Ruqayyah ahmed ne da lantar Ma'ara ta rubuta. A shirin da ya zo kafin wannan. Mun tsaya ne inda gwangwa take faɗin wane ne angon namu a cikinku. Ko da yake na gane Sulaiman a cikin waɗannan biyun dai. ya na faɗin gashi nan gogo wannan abokinsa ne Isa Gwaggo ta ce ku da zuwa yaya hanya an ce daga tafiya kuke ko suka ce eh lafiya kalau gogo ta saki ce musu to mun ga raba da gode suka ce babu komai Suna yar hira jefi jefi zuwa can gwaggwata miƙe tana faɗin bari a kira muku meraman ta shiga cikin ɗaki ta same ta zaune a bakin gado ta ce ta ci mana ki je wajen bakin naki merama ni bari in je gidan furera ku zaman ku anan ta ɗauki mayafinta ta fike daga ɗakin tana cin gwaggwana musu sallama ta ce za ta je unguwa su ma suka yi masa sai da safe sannan ta fita Maryam ta fito daga cikin ɗakin ta lulluɓa gele fari a kafaɗarta hannunta ɗauke da ƙaton turan silba ta shirya waɗannan kayayyakin da ta tanadar musu ta sallama gaba ɗaya suka ciyo suna kallon tare da amsa sallamar tasu ya can gaban su ta ajiye su ran sannan ta dawo kofar ɗakin gwaggon ta zauna kanta a ƙasa ta fara kai da su Ita ne ya fara amsawa yana faɗin amaryar mu sannu da fitowa ta gaida shi sannan Suleiman ma ya gaishe ta sannan ya miƙe yana faɗin bari in je waje in jira ku a mota yana kokarin fita Isa yace a a dawo mana kai zamanka gashi amaryar ta kawo mana abin motsawa ko kuwa karamin angon yana horon babban ne duk suka yi murmushi sannan Sulaiman ɗin ya ɗauki lemon kwali ɗaya ya buɗe kwanukan ya dibi tonar da kek ɗin ya fice abin sa Isa ya mai da hankalinsa sosai wajen Maryam wanda ita Maryam din duk tunaninta ya cika son sanin wane ne Abbas din a cikin su biyun shin wannan mai surutun ne ko kuwa wancan da ya sunkuyar da kai tunda ta fito bai dago ba tunda duk cikin su ba ta iya gada fuskar su saboda babu wadataccen haske a ƙofarsu. su wannan tarki ɗaya ne kuma shi ma a ƙofar kicin yake na da goggo ba su kunna shi ba jita isa na faɗin malama maryam ya yi gida da al'amura a hankali cikin muryarta mai sanyi ta ce alhamdulillah ya ce mata alma da farko dai kafin in komai ya kamata mu gabatar da kanmu ko dan kar mu barki a cikin tunanin ki rasa wane ne su din a cikin mu ya nuna kansa da sa yana faɗin ni na Isa Ahmed Kabara sannan ya nuna ɗayan yana faɗin ga angon naki insha Allah wato Abbas Hayatu ni babban abokinsa ne kuma amininsa tun muna yara har yau illan nan kuma a gaskiya mun ji daɗin wannan abun kuma mun yi farin ciki da shi sosai Allah ubangiji ya sa ai asa'a Allah kuma ya kaɗa duk wata fitina da ke cikin saboda haka muna fatan ke ma za ki ba mu haɗin kai yadda ya kamata kin san sha'anin aure abu ne da yake neman fahimtar ma'auratan muna kuma fatan Allah ya haɗa kanku ya ba ku zuriya mai albarka sannan kuma Maryam ba wai yaban kai ba a gaskiya kin yi sa'ar miji domin Abbas mutumin kirki ne wanda ya san darajar ɗan adam yana da haƙuri sosai fiye da tunaninki duk wani wanda zai zo ya kawo wata sukar sa a wajen ki ki toshe kunnen ki kin san sha'anin neman aure dole sai an samu irin haka akan samu tsoma da kananan maganganu muna fatan za ki da kai ki ji ki ki ki gani kuma ki ki gani kuma insha Allah za ki samu abas mai riko da amana akan ki Ina ki da surutu ina fatan zaki amfani da 'yar nasihar da nayi miki sannan ya juyo gefen Abbas ɗin yana faɗin ta ango fi amarya ni ina ta zuba surutu ka kika ce komai Abbas ɗin ya ɗan gyara zaman shi sai yanzu Maryam ta ji sautin maryan shi a hankali cikin nutsuwa yake magana kamar baya son maganar yace to Isa ni ne zan ce duk abin da ya kamata in faɗa ka wakilce ni fata na dai Allah ya kawar da duk wata fitinar da ke cikin wannan auren kuma kamar yadda ka ce ne dole sai kin toshe kunnanki daga jin surutan mutane ko ba haka bane Isa suka kalli juna suna dariya har da kwakwa Maryam gaba ɗaya mamaki ya cika ta jin yadda mutumin nan yake magana tamkar wani mai hankali. To, wanda yake an ci abin naka tashi tashi ne. Jitai Isa na faɗin hajiya Maryam sai fa haƙuri. Saboda angon naki ba mai yawan magana ba ne, maganar ma wahala take masa a wasu lokutan. a ranta ta ce ina kuwa zai dinga yawan magana ai ko dan kar ya dinga kwafsawa ma ai ya din ba ya dinga yi ba dan kar a gane shi amma a fili sai ta murmushi ta ce babu komai isa isa ya sake cewa ai na lura ke din ma kamar tsoron maganar kike ko kuwa rashin sabo da mu ne oho to ni kam idan muna tare kin haɗu da rediyo dan ma na miki surutu kenan dan haka gara ma ki shirya da ni Abbas yana dariya yace ai kai kamu ko da dutse ka zauna sai ka saka shi yayi magana suka sake kwashewa da dariya suka tafa Maryam ta daura duk da kunyarsu da take yi tace ga lemo na ba ku ba Isa ya jawo tire din sannan ya ce ai kwa baki mana tayi ba dama ina Allah Allah in hau kan kwanukan nan dan na san duk abin da amarya ta dole ya daɗi. ya kai kek bakin ya ce mm, mm, mm, bai sake cewa komai ba sai da ya ce ya sake dauko wani sannan ya ɗauki lemon kwalba ɗaya. kalle shi yana faɗin babu tayi ne mutumin ya daga masa kai kawai alamun A eh. Afas yana dariya shi ma ya dauka ya fara shi yana faɗin mutumi na dole kai santi duk suka sa dariya har ita Maryam din mu babu laifi Isa akwai barkwanci ta san ba dan shi ba dahirar ba tai armashi ba a haka dai Isa yana ta tanta da hira har wajen karfe tara da rabi na dare sannan suka ce za su dafi dare ya fara Isa ya ce kar madam ta rufe min kofar anan dai Maryam ta ɗauko ɗan bokitin robar da ta cika musu shi da dambun nama ta bi su dan ta musu rakiya Isa yana faɗin lallai yau za su ci da na sha har da tsaraba haka ita dai murmushi kawai tai har bakin sauye ta raka su Isa ya kira Suleiman da yake cikin mota ya fito ya karɓi bokitin sannan suka yi sallama da ita. Duk abin da ake da Isa kawai suke magana shi kan Abbas yana can gefe baya cewa komai. Ita ma bata ta kansa ba. Isan eh, ya koma jikin a suna ɗan kuskus. Suwatan ya ce masa to hajiya Maryam mu za mu wuce sai wajen jibi insha Allah ta shiga mu. Ta ce to na gode sosai a kai da gida. Isa ya ce a'a mu ne da godiya. Ta wuce cikin gida su kuma suka shiga mota suka tafi. Tana shiga ɗaki ta fara ƙoƙarin cire kayan jikinta don ta shirin barci. A daidai nan gwaggo ta shigo. Maryam ta kalle ta ce, sai yanzu goggo. Na san kina san kina ta musu gangaɗi ne. Gwaggo ta ce ke ni raba ni da shirmanki. Yowa ya kore ni a gidan uba ke ba. Maryam ta dariya kawai Gwagwa ta ce ai sale sanan fure na saka ya zauna a ƙofar gida nace masa idan ya ga bakin da suka zo da wannan motar sun ta fito ya zo ya kira ni ai na ga ba su ma daɗe ba Maryam ta ce mm daga haka bata sake cewa komai ba ta haye ga danta ita ma gwagwai shiru tai da ta lura ba ta da niyyar cewa komai sai ita ma ta haye na ta da dare mai sauraro a nan za mu dakata a cikin shirin namu na yau a shiri na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya